Türkçe үйренеміз. қадірменді радио тыңдаушылар түркше үйренеміз атты бағдарламамыздың жаңа бөлімінде сіздермен біргеміз бұрынғы сабақта әлемнің таңдаулы қалаларының бірі стамбулдың тарихи мекендері сәулет біртумалары және бай мәдениетіне байланысты түркше сөйлемдерді бірге үйренген болатынбыз бүгінгі сабағымызда болса түркия республикасы жөнінде білуіміз қажетті басқа мағлұматтарды үйреніп қайталаймыз түркия сегіз ел және төрт теңізбен қоршалған сирек елдердің бірі елдің үш жағының теңіздермен қоршалған болуы түркияның өзгеше әсемдікке керемет табиғатқа және төрт маусымды климатқа ие болуына себеп болады осы сабағымызда түркияға байланысты мағлұматтарды сұрақ жауап түрінде дайындадық төмендегі сөйлемдер сіздің түркшеңізді жетілдіреді сондай ақ түркия жөніндегі мағлұматтарыңызды да толықтырады енді қадірменді тыңдармандар түркия туралы сөйлемдерді аудармалармен бірге тыңдап қайталауға тырысыңыздар түркия қанша бөлгеден түркия қанша географиялық аймақтан тұрады Türkiye, Akdeniz, Doğu Anadolu, Ege, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu, Marmara ve Karadeniz olmak üzere 7 coğrafi bölgeye ayrılır. түркия жерорта теңізі шығыс анатолы эгей оңтүстік шығыс анатолы ішкі анатолы мәрмәр және қара теңіз ретінде жеті географиялық аймаққа бөлінеді Türkiye hangi ülkelerle komşudur? түркия қай елдермен көрші Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan, İran, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Suriye ve Irak ülkeleriyle komşudur. түркия болгария грекия иран әзірбайжан армения грузия сирия және иракпен көрші Türkiye hangi denizlerle çevrilidir? түркия қай теңіздермен қоршалған Türkiye, kuzeyde Karadeniz, güneyde Akdeniz, batıda Ege Denizi ve Marmara Denizi ile çevrilmiştir. түркия солтүстікте қара теңіз оңтүстікте жерорта теңізі батыста эгей және мәрмәр теңіздерімен қоршалған ардақты тыңдаушылар түркияға байланысты сөйлемдерді аудармасымен бірге тыңдадыңыздар осы сөйлемдерде түркияның қанша географиялық аймақтан қалыптасқаны қай теңіздермен қоршалғаны қай елдермен көрші екені жөнінде айтылған енді сөйлемдерді қайтадан тыңдамастан бұрын кейбір жаңа сөздерді мағыналарымен бірге үйренейік бөлге аймақ өңір көзей солтүстік гүней оңтүстік Доу – шығыс баты батыс Гүней güneydoğu оңтүстік шығыс комшу көрші дениз теңіз қадірменді тыңдаушылар енді қалам мен қағазыңызды дайындаңыздар сөйлемдерді қайтадан тыңдап жаңа сөйлем құруға тырысыңыздар Türkiye kaç coğrafi bölgeden oluşuyor? түркия қанша географиялық аймақтан тұрады Türkiye, Akdeniz, Doğu Anadolu, Ege, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu, Marmara ve Karadeniz olmak üzere 7 coğrafi bölgeye ayrılır. түркия жерорта теңізі шығыс анатолы эгей оңтүстік шығыс анатолы ішкі анатолы мәрмәр және қара теңіз ретінде жеті географиялық аймаққа бөлінеді түркия ханги өлкелерле комшудур түркия қай елдермен көрші? түркия бұлғаристан Юнанистан, Иран, Азербайджан, Әрменистан. Gürcistan, Suriye ve Irak ülkeleriyle komşudur. түркия болгария грекия иран әзірбайжан армения грузия Siriya және Иракпен көрші. Türkiye hangi denizlerle çevrilidir? Түркия қай теңіздермен қоршалған? Türkiye, kuzeyde Karadeniz, güneyde Akdeniz, batıda Ege Denizi ve Marmara Denizi ile çevrilmiştir. Türkiye солтүстікте Қара теңіз, оңтүстікте Жерорта теңізі, батыста Эгей және Мәрмәр теңіздерімен қоршалған. Ардақты тыңдаушылар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сабақта кездесу тілегімен сау болыңыздар. қош kalın. түрікше үйренеміз